Pe pou de dereng ou sehet, ur ban ar bier Oh, mochet, petra man mo drouk pen ar ler. Pou tu drouk pen gant tam ban e bihan Dje, don tche pao den alkol, vi oui awal? yawal. Bon, petra pou ne zen. Mo ban vo matin. Bou pou ban ar Ya, ler a 5 mar plich.